Kao što je najavljeno, večeras govorimo o jako zanimljivoj temi, a to je a, arapski turizam, odnosno turizam i poslovanje sa Arapima, koje je aktuelno i uzima sve više maha zadnjih godina, do te mjeri da se zaista može reći da se pojavila potreba da se govori i kaže nešto najbitnije vezano za određene vidove E, poslovanja i sve što je vezano za, za, za turizam i e, kupoprodaju koja se dešava vezano za, za tu vrstu e, turista, gostiju i, i, tome slično. Mi smo se aktivirali da sakupimo da sakupimo pitanja iz praksi. Tražili smo od od braće da sakupi što više pitanja konkretnih koji su, koji, e, koja su e, sporna da bi mogli na osnovu toga jel govor e, govori konkretno i stvarno, da ne pričamo samo teoretski propise i pravila kupo prodaje trgovine, ophođenja, posredovanja i tome slično, nego da to spustimo na stvarnost, znači da govorimo o konkretnim stvarima. Tako da je E, sa te strane sakupljeno mnoštvo pitanja. Od ovih e, mnoštvo pristiglih pitanja, ona se mogu podijeliti u nekoliko skupina. Neke su vezane za akidu, neke su vezane za e, raznorazne teme, dok druge su vezane za kupoprodaju i, i onaj poseban vid posredovanja u kupoprodaju. On se pogotovo posebno se ispolio, jako je bitan u ovim vrstama transakcija i, i i, odnosno prodaja koje se dešava jel, uvezano za, za poslovanje sa Arapima ili turizam arapski. E, pa ja ću samo jel preletiti da samo da imate u vidu o čemu se radi, znači e, samo ću e, riječima preletiti znači o čemu sve govori ta tematika o, kojoj ćemo inšalu za lavu pomoć. Ako ne stignemo danas, večeras, a najvjerojatnije nećemo moći sve obraditi, da ćemo to jel ostatak obraditi sljedeći put uz Allahovu pomoć. Recimo ti pitanja vezani za akidu, e, došlo je pitanje vezani za, za goste koji dolazi, turiste koji dolazi iz države Oman i iz Irana ili nekog druge, države koji su e, po akidi šije, a ovi iz Omana su e, Haridžije. Pa se postavlja pitanje, jel, e, vrste posla, kakvi su propisi poslovanja sa njima i pogotovo ono što se najbitnije dešava, to je klanjanje sa njima ili za njima. Od drugih raznoraznih tema, ona, ono vrlo, vrlo osjetljivo pitanje, toliko polemike izazvalo i nesporazuma, a to je pitanje odlaska na mjesta u kafane ili restorane gdje se toči alkohol, također, jedenje hrane, mislim prvenstvo na meso, i to je pitanje jako aktualno i posljedno došlo mnogo pitanja vezano za to, znači jedenje mesa, odnosno vraća se na to, jel da li je svugdje meso kod nas halal ili nije halal, i koje jesi i tako dalje, gdje ljude voditi, ima li grijeha u tom ako neko vodi negdje gdje, je sporno. dalje je vezano za vozanje žena, same, ili, ili e, e, da budu same u autu mhm. ili da se osami čovjek sa ženom, pa onda ono što se dešava unutar prevoznog sredstva od slušanja muzike, pušenje cigareta i tome slično. Pa onda radno vrijeme, pitanje vezano za radno vrijeme, e, osobe koja je uključena u bilo koju vrstu poslovanja ovdje, što govorimo o ovoj temi. Kontakt sa ženama, te koje dođu kao turisti komunikacija s Arapima u smislu uh, vozanja, uh, došlo su pitanja razna vezana za to uh, kako da se ophodi uh, radnik u smislu uh, da li, da li da dozvoli da ga tretiraju kao, jel, kao slugu uh, hamala koji mu nosi, izmeti ga i tako dalje ili na drugačiji način i vezano za te stvari. Pazite, ovim svim pitanjima koji su došli ima stvari koje su onako jasne ko dan, ne treba mnogo o njima da se govori, a ima pitanja koji zaista zaslužuju da se, da se o njima malo opširnije i detaljnije kaže. Uh, također, ovaj, imam nešto pitanja vezano za, za same turiste u komunikaciji sa njima, sa njihovim čerkama, ženama i drugim stvarima koje, koje često Turci dođu, a rade određene stvari koje su šarijaski sporne. Koliko je, kolika je ta tolerancija, što se može tolerisati, šta se mora tražiti da se spriječi i tome slično. E, onda pitanje vezane za ono što se traže od strane agencija, traže ljudi koji rade za njih, e, određene stvari koje su njima sporne, sumnjive i tako dalje, gdje je ta granca e, e, u znači, u prilikom posla e, za same agencije. Odvoženje e, gostiju turista na, na, mjesta koja su jasno kod dan da su haram mjesta, gdje se konzumiraju i, i radi određene stvari e, od nemorala i sličnih stvari, od, od droga, opijanja ili i sličnih stvari koje su, jel, nama jasno da su zabranjene, a dođe, dođe u situaciju radnik da, da ih vozi uz unaprijed dogovor ili u toku vožnje ili tome slično, e, spomenut ćemo te moguće solucije, onda dešava se i problem vezanja pitanja za davanje hedija od strane tih turista gostiju, što potpada pod meselu bakšiša, propisa uzmanja bakšiša, a onda pitanja koja su vezana, jel, ovaj, ima tu stvari e, koje su pitanja postavljena za e, da se dešava od strane onih koji posluju sa, sa turistima, razno razne vrste prevara i obmana, poput prodavanja meda koji, koji je u stvari šećer mm. ili, eh, ili prodavanje nekretnina koji su u stvari ili, ovaj, klizišta i minska polja i tome slično. Ovaj, I sličnih stvari gdje, ovaj, gdje se, gdje se ovaj, zloupotrebava ili njihovo neznanje ili eh, nepoznavanje situacije kod nas. <clears throat> Eh, također, Eh, za posredovanje, znači imamo vrlo, eh, vrlo bitnih pitanja, a to je posredovanje u prodaji nekretnina u razno raznim solucijama, znači u smislu da se ovaj, preprodaje eh, od ovog domaćeg prodavca ovdje, pa da se zarađuje i na ono domaćem i na, na turistu, i, na turisti i obojici i koja je tu granica, a onda E, posredovanju, zarađivanju, na odvoženju na određena mjesta, restorane i mjesta ili na rafting ili tome slično, pa gdje se, kako ono kaže, jel, gdje se ugradi se, tu se ugradi više ljudi, ugradi se onaj, onaj vlasnik agencije, ugradi se onaj vozač i ugradi se i onaj što, što nudi za krajnju uslugu, pa svi, svi se u tome nađu hoće da nađu koja je ta granica, šta, kad se tu prelazi u harama, šta je tu halal. A onda imamo i, i zaista zanimljiv novi vid e, poslovanja pod navodnicima, to je ovaj, neki vid, jel, ovaj, prodaja žena, odnosno nalazak, e, pronalaženje sestara, žena iz naših mjesta koje se, koje se jel, spajaju sa Arapima, Arapi koji dolaze i po naružbi naplati se od njih, što im se nađe, posreduje sa određenom sestrom i ona živi sa njim, sad koji je određen mjesec, dva ili tri ili tako dalje, sve te moguće solucije i propis toga i takvog vida poslovanja. Znači i toga, i toga ima u praksi. I znači, u kombinacija svega ovo suda što smo spomenuli, da ne idem sve detalje, e, o svim stvarima ovim, znači trebalo bi, ovaj, naravno ovdje ulazi, e, što sam malo prije spomenuo, razne, razne vrste, e, ovaj, može se reći komotno, znači vrsta prevara koje se radi od strani, jedne i druge strani, znači dolazi od, i od e, turista koji hoće da urade određene poslovne stvari, e, opođenje prema državi, prema, prema zakonima, izbjegavanje e, ovaj, poreza i tome slično. Onda, ovaj, kad se vrši preprodaja ili posredovanje u prodaji, pa pa se napravi eh, jedna ekipa s ove strane, pa jedan glumi prodavca, drugi onaj koji nabija cijenu i tome slično. Znači ima, ima i ti stvari. Eh, I sve te znači, moguće solucije, da spomenu sve detalje, ovaj, traži da se o njima, jel, da se o njima eh, nešto kaže i da se, da se jel, ovaj, one stvari koje su manje jasne, da se o njima detaljnije kaže, a ove koje su jasne, jel, samo treba ih potvrditi i, i da se podsjetimo na bogobojaznost i na to da ćemo, e, da ćemo svi doći pred Allaha i da ćemo odgovarati za svoje postupke i da onaj metak za kojim žudimo, za koji hoćemo, koji nam treba, da, da, je, da musliman ne treba da ga, da ga po svaku cijenu zaradi i dobije, ne gledajući, ne, ne tražeći, e, e, znači kako islam gleda na tu stvar na, samom početku ovdje treba navesti jednu zanimljivu stvar, a to je da je Omer radijallahu anhu, kada je uh, istraživao stanje na, na, na pijaci u, Medini, kada bio halifa, ovaj, došao je do, e, uvidio je stanje i tražio je od onih koji se bavi kupoprodajom da moraju, da trebaju, da im je obaveza da izuče propise trgovine. I zaista je to, ovaj, naravno, e, e, osnova je tu da musliman šta god da radi, čime se posveti u svojoj profesiji, e, osnova je da on ta, tu oblast islama izuči, da ima osnovno, osnovno znanje od te oblasti. Kao što nam obaveza da bi obavljao nama svaki dan, da poznajemo propise tahareta i propisa namaza, kao što je Ramazan posljedno svake godine, znači osnovne propise vezane za, za Ramazan, tako onaj koji se bavi trgovinom, on bi e, trebao, pogotovo onaj godna, e, osoba, musliman koji se bavi godnama trgovinom, i da nije našao shodno da pročita određenu literaturu ili da, e, da da traži predavanja i, i, i, tome slično koji govori o onom što je, e, što je njegova životna specijalizacija, znači to musliman sebi ne bi smio dozvoliti. E, I u tom kontekstu ja savjetujem svakog brata koji se bavi trgovinom da mu, e, da mu je obaveza, šerijatska obaveza. Pitanje je hoće li imati predanje kod Šanu, da se god nam bavi tim, tom oblaš, oblašu, a da nije našao vremena da, da, da nauči osnovne granice šerijata po pitanju toga. Znači, e, pitanje tu da li će imati izgovor kod Alešanu, ako on godinama se bavi i upada određene harame i da kaže, dođe sudnji dan, kaže, gospodar moj, ja nisam znao da je to, da je to haram, da je to sporno. E, jer za neke stvari se ne može, e, za neke stvari se ne može pitati, dobiti odgovor, nego treba sjesti učiti. Ako ti nešto nije jasno, onda pitaš. Tako znači u tom kontekstu, znači, ja bih savjetovao braću da traže da im učeni ljudi organizuju određene kurseve, gdje će se proći osnovni propisi vezan za trgovinu. Pogotovo ovi savremeni vidovi trgovine. Savremeni vidovi trgovine jako su kompleksni. I ne može svako o njima govoriti osim ko je to učio. Obično to nisu učili oni koji završili samo islamski fakultet. To je neko mora da uči na, višim višim po postdiplomskom, na magistraturu, doktoratu i to koje se specijalizovao za fik. I e, u tom kontekstu ja govorim za sebe, ja e, zaista s pravom mogu da govorim ovo, ne znam da bi sebe hvalio, nego ove stvari sam izučavao, ovo sam učio, sjedio sam pred najučenijim, predavali su najučeniji ljudi u Saudijskoj Arabiji koji su se specijalizovali u ovim e, imovinsko-finansijskim transakcijama, odnosima, kupo-prodajama, koje su jako bitne, e, koji daista traži čovjek da utroši vremena i truda da bi, da bi razumio e, e, suštinu tih nekih određenih vidova e, vidova prodaje savremenih a to svaki musliman koji, se, koji je svoj život posvetio e, da živi od trgovine, on bi morao da izuči osnovne stvari vezan za trgovinu. I zato savjetujem tu braću znači, da traži, da, traži, da, e, da se organizuju kursevi, da se naprave predavanja, da se obradi to, to kad se obrađivalo godina, dvije, tri, to, to, to, znači nije, e, to nije nešto što je, što nedostižno. Znači treba prvo treba naučiti ove stvari, a onda one što manje stvari, manje budu jasne, onda one se, jel, one se pitaju. Uh, pa u tom kontekstu, jel, da bi govorili o ovim stvarima ovdje koje sam ja spomenuo, uh, po meni je jako bitno da, da spomenu neke osnovne stvari. Uh, ja se trudim da bude što jezgrovitije, da ne uzme puno vremena. Uh, neke osnovne stvari vezane za kupoprodaju, za neke te imovinsko-financijske razmjene ili transakcije, poslovanje ili tome slično, zavisi kako ko to zove, E, pa sam namjeravao za lavu pomoć da spominjem prvo e, šta je osnova u kupoprodaju, znači, zabrana ili dozvala. Šta su učinjaci rekli. Pa onda da spomene koji su šartovi kupoprodaje. Treću stvar, e, a to je da, da spomenem razloge, razloge zbog kojih su određeni, u šerijaskim tekstom kako je došlo, razlog zbog kojih su određene vrste poslovanja zabranjene. I koji su te osnovne vrste poslovanja koje su zabranjene? znači uopštena onako. Da se to spomene i onda vrsta radnika, kako islamski pravnici dijeli, da bi mi onda krenuli konkretno u, u odgovaranje na ove spomenuti ovdje stvari. Znači spomenut ćemo pitanje po pitanje pa ćemo, pa ćemo odgovarati za lahu